Abendua kemeretzi gaur rosteguna da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaur kalbistegia xabi. Bai, e, bi mila da malau garren urte erako e, aurrera. Bai, xabi, atzo ospatutako udal batzan aurre kontuak ziren nabai bildu eta ien bozkekin zuzenki. PSN eta UPN ordea kontra bozkatu zuten onartutako aurre berdintasun teknik musikariaren kontrataziorako partia bat jasotzen dute, baita gizarte erabilerarako etxeen hor eta mantenu gastuak pagatzeko partida. Berriozarko enplegu planarako ere partida bat jaso da aurre kontuetan. El banquete liburuaren eh, aurkezpena Kanen desagerpena ziarduen liburua gaur arratsaleko zazpietan aurkeztuko da herriko kulturgunean Alberto Gil, Aritz Zintxusta eta Apatxi Zamora egileak kontuz kolektiboaren ikerketak biltzen dituzte liburu honetan kanen baitan emandako irregulartasunen ikerketak. eskola garraio bidea epaitegian. Hemendialdea guraso elkarteak epaitegian Nafar gobernuari demanda bat jarriko dio eskola garraio bideak entzeagatik hainbat guraso Nafar gobernuko hezkuntza departamentuan biltzen ari dira oraintxe demanda hori bideratzeko. Eta tantas tantaren aurkezpena berriozarren. Euskal preso politikoen eskubideen kanpaina larun bat honetan aurkeztuko da berriozarren eta aurkezpenari jarraiki herria faria. Eta bihar ostiralarekin Euskal poteoa bai Euskal Poteo, bai Tabernaz, Taberna eta Poteak lagundurik mingainari Euskaraz ekiteko aukera ederra ostiralekoa, aukera ederra, baina ez bakarra xabi zorroka, mintzakide eta aekaraen bultzakadarekin posibilide diren erronda hauek hilabetean behin egingo dira. De hereduaren defentzan manifestazioa Alaxe atzo, e, eh, arratxeldeku seietan, Antonio Tuitik, aterata de ereduaren defentsan, manifestazioa intzen, iruñean barna, milaka pertsona ziren mobilizazioan, no, ala manipulazion ezkuntzan kolore guztiak, zioen pankarta batean atzean bildurik, guztiak manifestari guztiak mobilizazioan parte hartu zuten horiek, beren lana trabatu gabe egiten uste askatu zuten, azken finean, pisa eta selektibitateak aintzatetxea dela uste uste baitute. tute. Gabonetako kontzertuak musika eskolan. Bai, eta atzo hasi ziren musika eskolan Gabonetako kontzertuak Arratsaldeko 6 herritan astapeneko musikariak kontzertutxoa eman zuten gaur Arratsaldeko zazpitan, instrumentu bakoitzeko joleek bakarka pieza batzuk jo eta ikuskizun borobila egingo dute azkenik abenduaren 20an e, ostiral honetan Arratsaldeko 7 Artikako Maria Maeztu kulturretxean berrio zartar musikariak bilduko dira beste herrietako musikariekin batera kontzertutxoa emateko. Beno, eta kirol egunarekin irgitzen dugu kirol eh, informazioa informazio eta lau garazi. Bai, bihar ostiralarekin berriozarko udalak, kirolaren 2008ko eguna ospatuko du berriozarko entzunaretoan, ekitaldi bat prestatu da, kirolari eta senitarteko urbilen entzat ospakizunaren helburua urte osoko kirol gertak arerik aipagarrienak nabarmentzea da, eta horretarako hainbat erakusketa egingo dira, besteak beste eskrim eskrima erakusketa, Nafarroko eskrima eskutik zumba erakusketa, eta e, Manel Arkusen eh, eskutik kaleko gimnasioetan ariketak egiteko taulen aurkezpena, eta gainera e, kirolariei e, mairuko aitortza egingo zaie, eta ezkenik emango den azken aitortzarekin loturik ospakizuna maitzearen bideo emanaldi bat egin egingo da, ahalmen urriko pertsonekin egindako kirol jarduerak argumentu izango duena. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Baixa, ba, zerua oso deitxu izango dugula, euri txiki ertaina ekingo duela, egingo du eta egin du. Bai, goizean, eh, goizean goiz, egiten aritzen ba, orduan txe euri txiki ertain hori, eta egunaren bukaera aldera trumoiek izango ditugu. Ego mendebaldeko aize eh, bizia ibiliko da goizaldean, bolada gogorrekin, eta oso gogorrekin eguerdi partean aizea, ipar mendebaldera aldatuko da, ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin ere. Eta temperaturei da minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira eta maksimoak nahikoa jaitsiko dira gauean beraz izotz txikia izango dugu. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrioza irratiaren sintonian FMko puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.